Aquon, aquon, mien regnon contra aquo. In la teatrajo Riccardo Latia de Shakespeare, Shakespeare, la protagonisto crias dun batalo la faman esprimon Cevalon, cevalon, mien regnon contra cevalo, char lia propria cevalo estis bortinta. Por povi daurigi la batalon, cae supervivi, li besonis novan cevalon. Nun tempe ni besonas aquon por supervivi. Evidente, ciui vivajoi ciam besonis aquon por supervivi. Tamen, en la dutec unua iarcento, aquo esas pli grava afero ol antaue. En 1991, Simon Peres, tri foie chef ministro, sed ne dum multa tempo, cae unu foie presidento de Israelo, ricevinto de la Nobel Premio per Pazzo en 1994, diris, la proxima milito povos estigi cause de aquo. Eble, en tiu tempo, la ple multo ancora ne imagis tion, sed nun tia eblo pli cae pli estas temo de discutoi, char pli cae pli da homoi suferas pro manco de aquo. Cae ec tivi, kivi ancora ne suferas, igas consciae pri la gravezzo di tio manco. Cetere in mia articolo de la 2 de julio di 2015, pri senza ligo, miam estis citinta la suprant e crion, de Ricardo Latria, cae poste, anto ol paroli pri senza ligo, mi diris, la du grava gravae causoi de tio manco esas la climato shanjo cae la pli grandigio de la monda logiantaro. Pro tio pli grandigio necessas neno plia aquo, po trinci, lavigi, banigi, cotopo, sed anco pliae nutrajoi. Estas ciate che plurae regionoi en la mondo, iam, fact ecte multe da tempo, suferas ie manco de nutrajoi la samae au aliae suferas ie manco de aquo. Nun tempe un miliardo da mondo logiantaro ne hava sufficient aquon. Lau la Potsdama Instituto por la esploro de la climato consequenzoi en Germanio, tiu quanto eble duobligios cis la finu de citio iarcento. Nun mi citas au resumas quelcan assertoin faritain pri tiu temo in Brasil revuo. Fakte, aquo igis uno e la cefai factoroi de strecitezzo in la diplomatiae relatoi inter e landoi. In la regionoi in cui aqua raregas, ciel Africo, Mesoriento cae Centra Azio, la disputoi pro la raeto exploati la existantan aquon, aparte in riveroi, conducis cae conducas al ciam pli oftai per fortai Tio ocasas prescau cio tage, exemple inter tribo in Kenio cae Etiopuio, tiel che la registaroi crees milizoin ce cio flanco de la landlimo. Inter aliae conflictoi oni povas mencii ancau tion inter Uruguayo cae Argentino, ciam oni construis celulos fabricon ce la Uruguaya flanco de rivero, quiu formas la limon inter la du landoi. Cae la argentinanoi protestis contra la ebla au versaina poluado de la rivero. Crom disputoi pri la aquo de rivero, quiu estes la limo inter du landoi, alia situatio estes la jena. Rivero fontas in unu lando, sed gi pasas tra alia au aliae landoi la quanto ca la qualito de la aqua in la lando, au landoi, quio, quio situas prima al supre, dependas de la uso, au misuso, poluado, mal sparado, in la lando situita pli proxime alla river fonto. La venontan semainon mi parolus plu pri tio temo.